не зрозумів Булат. Отого зеленого метелика, літачка. Булат змовчав. З боку капітана то було справді легковажно і безвідповідально. Прикладом правив сьогоднішній день. Цей експансивний чоловік може вивести з рівноваги будь-кого, сказав собі Булат. Йому згадалась учорашня пропозиція Філа Марша. Але ж не в цьому головне. Якщо він поїде з ним у ту амазонську експедицію, то муситиме просто працювати той край, незважаючи на всі його організаційні якості. Та потім він покартав себе, що в таку мить може думати про зовсім несуттєві речі. Сьогодні шостий материк відкрив їм своє справжнє лице, з цим належало рахуватися, бо між омріяним криголамом і ними став буран озвалася рація. Говорив сам кеп. І, хоч навушники взяв начальник, з його відповідей можна було зрозуміти майже все. На японській станції Сьова уже розгодинилось, але на Новолазаревській ще ні. На цій радянській станції вони були рівно три тижні тому. Нова зміна приїхала давно а стара тільки частково перебралася на рефрижератор, який стояв біля припаю на льодових якорях. І в цих перетоптаних будиночках Булат зустрів людину, про існування котрої давно забув, однокласника Миколу Бабича, кандидата геологічних наук і гляціолога новоприбулої зміни. То де ж ти живеш? На Нарепіна, відповів Булат, біля музею російського мистецтва. А ти? І я біля цього ж музею. Виявилося, що лише під'їзди не збігались. Удруге капітан звався години через дві, коли пообмуровували всі намети. Філмарш вислухав прогноз і переповів, знявши навушники. На новолазарівський повний штиль, а в бухті, де стоїть Роберт Скотт, Буран поселився. Криголам змушений відійти в відкрите море, боїться айсбергів і ще якихось там чортів. І ледве він поклав навушники. Австралієць Казімиш Потоцький застеріг. Ви нічого не чуєте? Булат прислухався і почув якесь дивне виття. Та це звичайний вітер, мовила кет, неначе серед зими в комені. Усі похапалися до дверей, хоч вони були замуровані з надвору снігом. Гуркіт помітно вщухав, і крізь ляскання брезенту чулося завивання вітру. Жак Антуан сказав навіть приємно послухати. Я раніше й не гадав, що це виття може викликати такі емоції. Вони підірвали намет з одвітряного боку і один за одним вилізли на двір. Буря ще не вщухла, але вже можна було стояти на ногах. Зміну помітили і у крайньому наметі. Першим вибрався з неволі пат. У нього в руках була лижа, і він рубав нею спресований біля входу сніг. Скажіть начальникові, що ми готові рушити в дорогу хоч цю мить. Помахавши йому рукою, Булат заходився визволяти свій намет. Поки він отсиджувався в начальника, буря з одного боку вирвала кілки, всередині було повно снігу, навіть у спальних мішках, яких не встигли скатати. Зламався кілок, мовив турбалом, несподівано вилізши з купи снігової крупи й мішків. Я сам не зміг утримати. Рвонула так, що диявольська сила, сказав Жак Антуан тільки тепер починає приходити до тями. Нансен ходив коло нарт. Їх повністю закидало снігом, собак теж, тільки де не видніли маленькі горбики. Він обережно проколупав один із них. Розумна собаки, як білий ведмідь під снігом тепло. Він почав лічити ледь видимі горбки. Чому вони не вилазять? крикнув Булат. Рано. Літий вітер хапав за ніс, кидав у вічі сухий поземок.